E é, aí, parceiro, como é que tá o coração? Rapaz, tá batendo muito forte, mas eu tô preparado. Será que tá tudo pronto? Tá tudo pronto, tá tudo lindo. Pra galera ver o nosso sonho se realizando. Chegamos, hein? Isso é o Gator no 12 em Goiânia. gente dava um casalzão Daquele de parar o bailão DJ soltou aquela romântica zona Pra entrar na mente e no coração Alô Goiânia, vou te pedir um beijo Só não responde agora, pensa com carinho primeiro Bati o olho em você, pensei ela é mesmo, ela Que vai mudar minha vida total dois junto abandonando a bagaceira Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensos que bonita e nós casando na igreja Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensa nós dois junto abandonando a bagaceira Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensos que bonita e nós casando na igreja Se você quiser é sério, se não quiser é a boiadeira Ana Castela Paz. Vou te pedir um beijo Só não responde agora Pensa com carinho primeiro Bati o olho e você pensei ele mesmo Sou eu, sou eu mesmo Que vai mudar tá abandonando a bagaceira Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensa os filhos bonitos e nós casando na igreja Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensa nós dois juntos abandonando a bagaceira Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira Pensa os filhos bonitos e nós casando na igreja Se você quiser é sério